Toe die Heere met Mooses by sy naaiberg gepraat het, het hy en Aaron reeds sy nageslag gehad. Aaron sy seens was Nadab, die oudste, en ook Abi, Eleazar en Itamar. Hulle is gesalf om priesters te wees. Nadab en Abi is echter dood omdat hulle in die Sinaai woestijn verkeerde vier vir die Heere geoffer het. Hulle is dood sonder enige nageslag. Eleazar en Itamar was dus die enigste om saam met Aaron die priesterwerk te doen. Als gevolg hiervan het die Heere vir Mooses gesê, roep die stam van Levi op en stel hulle aan om saam met Aaron als priesters te dien. Hulle sal Aaron in die gemeenskap in die tabernakel bijstaan en daar bepaalde take verrig. Hulle sal na die toerusting van die tabernakel omzien en namens die Israëlieten daar werk. Stel net die leviete aan as Aaron en sy seens sy helpers. Uit die Israëlieten sal hulle om voltyds bijstaan, stel Aaron en sy seens in beheer van die werk van die priesters. Enig iemand anders wat daar nabij kom, sal doodgemaak word. Die Heere sê toe verder vir Mooses, ek aanvaar die leviete uit al die Israëlieten as die plaasvervangers vir die seens wat eerste gebore word. Die leviete sal aan mij behoort. Al die seens wat eerste geboren wordt, behoort Moos aan mij. Sedert ek al die oudste seens van die Egyptenaars doodgemaak het, het ek die eerste een wat van mensen en dieren geboren wordt in Israël voor mijzelf opgeis. Hulle behoort aan mij. die Heere sê toe verder vir Mooses daar in die woestijn, tel die leviete volgens hulle familienamen en stamgroepen. Tel al die mannelijke personen van een maand en ouwe. Hy het gemaakt soos die Heere vir hom gesê het en hulle getel. Levi het drie seens gehad, Gerson, Kaat en Merari. Die afstammelingen van Gerson was Libni en Semi. Die Kaat groepse nageslag was Amram, Jeshar, Hebron en Israel. Merari'se mense was Magli en Messi. Dit was al Levi'se afstammelingen. Die Gersoniete het bestaan uit die familiegroepen van Libni en Semi. Hulle mans persoene ouwer as een maand wat getel is, was al te saam 7500. Hierdie groep het aan die weste kant van die tabernakel geblei. Eliasaf sien van Lol was hulle leier. Die gesoenietese werk was om bij die tabernakel te zorgen voor die seile wat boven die tent kom, die afskorting bij die ingang van die tent, die afskorting rondom die binnenhof en die gordijn bij die ingang van die binnenhof, die tenttouwe en die onderhoud daarvan. Die kaartgroep het bestaan uit Amram, Jeshar, Hebron en Ezeel. Hulle mans persoene boe maand uit was al te saan 8600. Hulle moes na die heiligdom omzien. Hierdie groep het aan die zijdekant van die tabernakel geblei. Elisafan, die sien van de ziel, was hulle leier. Hulle moes omzien na die ark, die tafel, die kandelaar, die altare, die gereedschap wat in die heiligdom gebruik is, die voorhansel en al die werk wat daar gedoen is. Aaronse sien, die priester Eleazar, was aan die hoof van al die leviete wat die heiligdom moes verzorg. Meerarie nageslag was Magli en Missie. Hulle mannelike persone boe een maand oud was 6200. Hulle het noord van die tabernakel geblei. Hulle leier was Cyril, die sien van Abigail. Hulle werk was om te zorgen voor die ramme waarover die tent getrek is, die dwarslatte wat dit vastgehou het, die reg op pale en hulle voetstukken, al hulle toebehore en die onderhoud wat daaraan gedoen moes word. Hulle moes ook zorgen voor die pale van die binnenhof rondom die tent, hulle voetstukken, hulle ankerpenne en hulle tenthouwe. Moeses, Aaron en sy seens wat namens die Israëlieten bij die tabernakeldienst moest doen, het aan die ooste kant van die heiligdom geblei, aan die kant waar die zon opkom. Hulle moest die heiligdom oppas, enig iemand anders wat daar gekom het, moest doodgemaak word. Al die mannelijke personen uit Jefi wat Moses en Aaron op bevel van die Heere getel het, was al te 22.000. Toe sê die Heere vir Mooses, tel nou al die eersgebore seens onder die Israëlieten wat ouder as een maand is. Skryf hulle name op, die Levite sal vir hulle instaan. Ek is die Heere, die Levitese vee sal ook instaan vir die eersgebore vee van die Israëlieten. Soos die Heere vir hom gesê het, het Moeses al die oudste seens in Israël getel. Al die oudste seens wat getel is, was 22.273. Toe sê die Heere vir Mooses, laat die leviete instaan vir al die oudste seens in Israël. Vat ook die leviete se vee as plaasvervangers vir die vee wat eerste gebore is. Die leviete behoort aan my, ek is die Heere, daar is 273 meer oudste seens in Israël as die leviete. Koop hulle los vat vijf stukken zilver voor elkeen van hulle. Elke geldstuk moet volgens die standaardgewig van die tempel wees. Geef die geld voor Aaron en sy seens as een losprijs voor die personen wat te veel is. Mooses het toe die geld bij mekaar gekry om die wat te veel was, los te koop. Die geld dat hij bij mekaar gekry het, was ongeveer 15,5 kilogram zilver. Soos die Heere vir Mooses gesê het, het hy gemaakt. Hij die zilver vir Aaron en sy seens gegee om daarmee die oudste seens los te koop.